بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وداذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم हाणे आयतूं पढ़ियूं चोतालीह आयत एकतालीह ॿाएतालीह टेतालीह चोएतालीह पंजेतालीह ऐं छहेतालीह ऐं सतेतालीह आयत अठेतालीह आयत चालीह खां वठी नव आयत थी वियूं इहे पढ़ियूं अथऊं हिन मां पहिरीं माना कईसे मकान मोहम्मदुम मोहम्मद सलाहु जेको आहे सो तव्हां मुंहिंजा कंहिंजो पीउ कोन्हे जेके मर्द आहियो तव्हां वॾा थी विया हुआ उन्हनि मज़ा कंहिंजो नंढड़ा जेके आहिनि से गुज़ारे विया या नंढो अञा ॼमंदो त उहो गुज़ारे वेंदो मतिलबु त इब्राहिम जेको आहे उहो मारिया कप्तीअम जा ऐं हज़रत ख़दीज रज़ी अलाह ताला अनाम जा ॿ आहिनि की टे आहिनि की पंज आहिनि की केतिरा आहिनि मतिलबु त नाला हुननि जा आहिनि पहिरियों जेको आहे सो क़ासिम आहे इन खां करे रसोल्लास नालो अबुल क़ासिम आहे उनखां पोइ तयब आहे ताहिर आहे अब्दुल्ल्ला आहे पाण अब्दुला चवंदा हुआ तयबु आहे ताहिर उहो साॻियो आहे मतिलबु त ख़बर न आहे त उहे साॻियो ई हुयो हुन जा ॿ नाला हुआ या पंहिंजो अहिड़े नमूने सां पोइ तइदादु जेको आहे सो हुन में उलमा इख़्तिलाफ़ु रखनि था पर मतिलबु त ॿ हुआ या टे हुआ या केतिरा हुआ वधीक हुआ पर हज़रत ख़दीजा माना ॿार ॼावा उहे इनफैंसी में गुज़ारे विया हलिया जीअं मॉट इनफैंसी मॉर्टेलिटी छा चइबो आहे उहो जेको आहे सो अॼुकल्ह बि जेको आहे सो जिते किथे मतिलबु त पाण वटि आहे पंहिंजे हिन हिनमें जेका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आहिनि उन में अञा ताईं छो जो सहूलियतूं न आहिनि पोइ हाणे अलाह पाक जे तरफ़ां बि को अहिड़ो हुकुम आहे अहिड़ो अमर आहे मक़दूर आहे पर पोइ जेको जिते सहूलियतूं आहिनि पंहिंजे छा चइजे हिन हेल्थ केयर जूं त पोइ ॿार जेके आहिनि से बचनि था उन्हनि जी अलाह ताला हिफ़ाज़त करे थो पर उहो डपु ॾा जेके आहिनि से माण्हुनि में मौजूदु आहिनि कल्ह मुंहिंजे हिकु दोस्त जी मूंखे इंफॉर्म इंफॉर्मेशन ॿुधाई त हुनखे पोठी जाई आहे सारा नालो रखियो आहे सि पर पहुची वेंदो हुनजी नानी जेका हुन चयो नालो न वठिजो हिन छा चए मूंखे ख़बर कोन्हे नालो वठिबो कोन्ह वठिबो चए सत ॾींहं हुन जो नालो कोन वठिबो माना अलाह साईं काबी पए खणी वञे हलियो वठी वञे हलियो इहे मतिलबु हिकिड़ा ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजे चाचे जे त विस माण्हुनि जे दिलनि जेके तोहमात जेके आहिनि से अलाह ताला हुन खां पनाह में रखे मतिलबु अलाह ताला खे अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे पर हाणे असां वटि हिकिड़ो दस्तूर तरीक़ो हुयो भई ॿारु मरी वेंदो हलियो इन करे हाणे हिनखे बूलो पारायोसि हिनखे खे कनि पारायोसि नक टोपियोसि हिनखे पंहिंजो नालो रखोसि कड़ो नालो रखोसि खटो नालो रखोसि मिठो नालो न रखोसि इन करे पोइ हुन टूह नालो रखिबो की लीमू नालो रखिबो की लड़ू नालो रखिबो की पंहिंजो डबु नालो रखिबो की छा नालो रखिबो कहिड़ो नालो रखिबो हिन मतिलबु विस विसा हूंदा माण्हू दिलि में इन फैंसी मोट लेठी हुजे करे पोइ मतिलबु इहे माण्हुनि विस विसा थियनि था अञा ताईं बि आहिनि मौजूदु हाणे हिते आकलन में आई वीचारी पंहिंजी हुनजी नानी बाड़ीअ जी असांजो दोस्त जमील साहब मिर्ज़ा हुनखे ॾियाई आहे हाणे हफ़्तो थियो आहे केतिरो कल्ह मूंखे टेलीफोन करे ॿुधाई ख़बर कोन्हे अलाह जो ऐं हुनखां अॻ में ॻाल्हि पई हले त अलाह जे रसूलनि जो ख़ासि हिकिड़ो तरीक़ो थिए थो ऐं सुनत त सनत ताला जी आहे उने मन जी शादियूं घणियूं आहिनि मतिलबु त हुनखे ख़ासि जेके आहिनि से सहुलियतूं <laughs> अलाह ताला ॾिए थो पोइ इहा ॻाल्हि इहा ॻाल्हि रसूल नबीअ नबीअत खे ख़तमु करण वारो बि आहे इन करे को बि माण्हू जेको हाणे पाण खे सॾाए हिन ज़माने में त हू नबी आहियां त हुनखे हिकिड़ो बूंडो घरु वड़े ॾिजे बूथ में अचे वठी तूं नबी थी भला हिनजो सभु को जेको आहे कर्ज़ु कयो कावड़ियो वरिते वरी चए आऊं नबी आहियां नबी तूं किथां थी आहीं वेही थो अचे तो शरीयत आंदी आहे छा आहे कहिड़ी झिठ आहे हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो बुछड़ो कमु जेको आहे हाणे छा कजे ठीकु आहे पोइ धीअ हले वरिती हलायो रसूल अलाह वखात नबीन वखान अल अलाह बि कुल शइ अलीम अला ताला हर शइ जो इल्मु रखे थो हाणे आयती वई चालीह हुन खां पोइ पंहिंजे अलाह ताला मुखात थिए मोहमिननि खे या इहो हल लज़ीन आमनो हाणे हिन सूरत में केतिरा दफ़ा या इहो लज़ीन आमनो या इहो लज़ीन आम अनो जो लफ़्ज़ु आयो बार बार इहे ईमान वारो पहिरीं या इहो अन नबी पोइ या इहो हल या पोइ अज़ या निस्सा अल नबी पोइ अल अल बैथ जी ॻाल्हि पोइ आई आयो हल लज़ीन आमनू ईमान वारनि जी ॻाल्हि मतिलबु थी ऐं ईमान वारनि जूं अॻु में जेका आयत पढ़ीसूं पंजटीह नंबर त हेतिरियूं हेतिरियूं सिफ़तूं आहिनि हीअ बि कंदा हीअ बि कंदा हीअ बि कंदा हीअ बि कंदा हीअ ईमान वारा जेके आहिनि अहिड़े नमूने सां हुनजूं ख़ुशियतूं आहिनि हाणे हिते बि चए थो त ज़िकिर करियो हुते उहे ॾह ॻाल्हियूं जेकी कई हुन में ज़िक्र करण जी बि ॻाल्हि हुई हाणे उन ॻाल्हि खे वरजाए वरी हित करे थो थोरा अलाह ताला जो ज़िक्र घणो करियो यानी जेतिरो थी सघे हुनजो ओतिरो ज़िक्र करियो जंहिं वक़्तु गाफ़िल न हुजो अलाह जे ज़िक्र खां को हिकिड़ो लम्हो बि मतिलबु त हिकिड़ो ज़हन में हुजे त भई अलाह आहे मौजूदु आहे ऐं सॼ मुंहिंजा अफेयर्स जेके आहिनि से कम जेके आहिनि से मुंहिंजा उनजे हथ में आहिनि उहा सभु बुख बुकर असीला ॿाएतालीह नंबर आयत हुनजी जी करियो ॾींहं सुबुह जो बुखरा बुखर बुखरा चयो आहे सुबुह ऐं बुक सुभाणे जेको पहुचंदा आहियूं सुबुह इन सुबुह मुंहिंजा निकितल सुभाणे माना टुमारो <laughs> उर्दू जो काल हू बि काल हू बि काल मुंहिंजी माण्हू मरे थो सुभाणे जेको आहे सुबुह सो उहो बि बुखरा आहे उहो आहे बुखरा बुखरा माना सुबुह सुबुह माना ईंदड़ ॾींहुं जेको आहे सो बि सुबुह सभु उहो बुखर अऊं असीला ऐं पंहिंजो शाम जो बि राति जो बि पंहिंजो अलाह ताला जी तस्वीर करियो हर वक़्तु जेको आहे सुमंदे उथंदे वेहंदे तस्वीर हाणे फ़रमाए थो छा छा आहे अलाह जेको तव्हां ते सलाद थो मोकिले इहो सली थो करे इहो सली हाणे हिते ईंदी अॻिते ईंदड़ आयत जेका आहे सा पोइ अॻिमें लथी आहे ऐं रखी पोइ वई आहे जीअं बि कपिड़ा अल नबी नबी सलाह ते अलाह ताला सलवाद थो मोकिले हिते जेको आहे सो सभिनी मोमिननि ते अलाह ताला सलवात थो मोकिले सलाद थो मोकिले जो माना इहो कोन असां वांगुरु अलाह मुसल अलाह सही न वटि चओ अल्ला साईं अलाह साईं हुननि ते रहमतूं थो मोकिले हुननि ते बरकतूं थो मोकिले हुननि खे तौफ़ीक़ ॾियो हुननि खे मतिलबु त सलाद जेको अलाह ताला मोकिले थो उनजी माना ॿी आहे ऐं जेके फ़रिश्ता मोकिलनि था उनजी माना ॿी आहे फ़रिश्ता हुन में इन ला मलाइक इन अलाह व त हू सलून हुन में मलायकथनि जो ज़िक्र ईंदो ऐं सूरत ग़ाफ़र जेका आहे सूरत मोहमिन चालीह नंबर सूरत हुन में अलाह ताला वरी आयत आहे आयतूं आहिनि ॿ की केतिरियूं हुन में जा आहे त मलायक जेके आहिनि से हर वक़्तु जेको आहे सो मुक़ररु उनखे ड्यूटी करे ॾींदाऊं त असां जहिड़ा तव्हां जहिड़ा गुनाहगारनि जे लाइ वेठा मफ़रत घुरनि हाणे उहा आयत पढ़णु खपे ॿियो सूरत बकर इहा अची वई त अलाह ताला ज़िक्र बि करे थो ऐं अलाह ताला तव्हांखे सलाद मोकिले थो मोमिननि मोमिननि ते इहो मतिलबु त सभिनी ते सलाद मोकिलणु अज़वाज़ मुतालात ते सलाद मोकिलणु ऐं पंहिंजो सभिनी औलान कुतुबनि अब्दालनि ते सलाद मोकिलणु मोमिननि मुस्लमाननि ते सलाद मोकिलणु अलाह ताला मतिलबु त हिकिड़ो इहा ॻाल्हि कई आहे छा हीअ नंबर आहे हिन जो नंबर आहे टेतालीहो सूरत पंहिंजो आयत जो लज़ी यूसली अलाए इन करे थो तव्हां ते इहे करे त जीअं तव्हां ऊंदा आहिनि मुंहिंजा ज़ुल्मात जेके आहिनि पंहिंजो जहालत जूं या कुफर जूं या बेलमी जूं या जहाल मतिलबु इहे जेके ऊंदाहियूं आहिनि उन मुंहिंजा तव्हांखे ईमान जे नूर मज़ आणे या हिदायत जे नूर मज़ आणे या पंहिंजो मतिलबु रहीम अलाह तहमत रहम करण वारो आहे मोमिननि ते ख़ासि ख़सूसियत अल्ला ताला जी मोमिननि ते आहे ख़ासि रहम जेको आहे सो अज़वाज मुतहरात ते आहे ख़ासि रहम जेको आहे हुन सूरत नूर जी केतिरा दफ़ा अचे कान फज़लु अले कबीर आहे तव्हां ते वॾो फज़ल आहे ऐं तव्हां ते जेकॾहिं फज़ल न हुजे हा पोइ ईअं थिया फज़ल न हुजे हा त ईअं थिया फज़ल न चारि दफ़ा हुन सूरत में नूरम आहे तव्हां ते फज़ल अलाह ताला जो आहे मोमिन जेके आहिनि उन्हनि ते ख़ासि अलाह ताला जो फज़ल आहे त पंहिंजो हर हर फज़ल आहे हर हर फज़ल आहे हिते अलाह ताला फरमाए थो मोमिननि ते ख़ासि मुंहिंजी रहमत आहे हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं अलाइकु वरहमतु अल बरकात असां ईअं चवंदा आहियूं टेई त हीअ टई हिसा जेके आहिनि बरकतूं अल्लाह ताला मोकिले थो ऐं मोमिननि ते ख़ासि बरकतूं आहिनि ऐं पंहिंजो ते ख़ासि आहिनि अलबै ते ख़ासि आहिनि निसान नबी ते ख़ासि आहिनि अज़वाज मुतहारा ते ख़ासि आहिनि त मतिलबु के उन्हनि ते सभिनी ते सलाह आहे न अलाह मलाए किथो इहो सलून अल नबी हाणे हिते ई आयत हाणे पोइ के के चवंदा अलमाद पहिरीं हू आयत लथी न अलाह मलाए किथो इहो सलून अलन नबी पोइ जे असांजो कहिड़ो सो सुवालु पोइ हीअ आयत लथी पोइ हीअ अॻु में रखी अथऊं ऐं अलाह ताला हिते अॻु में रखी रखण जो हुकुम कयो आहे हुनखे पोइ हिते रखण जो हुकुमु कयो आहे हुनजो नंबर छावंजाहु आहे कहिड़ो हिते हिन जो अठ अठेतालीह नंबर आहे पर हाणे पाण पाण ॾिसूं त सूरत मोमिनुनि में अलाह ताला कीअं अलाह ताला मगफ़रत जे लाइ फ़रिश्ता मोकिल करे छॾिया आहिनि तव्हांजे लाइ मुंहिंजे लाइ तव्हां तव्हांजा होश हवास कता आहिनि पंहिंजा पर इहा ॻाल्हि ॾिसो त कीअं आहे सूरत मोमिन जेका शुरू थिए थी हा मीम तंज़ील किताब अलाह अज़ीज़ अलीम غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير पोइ हाणे हिन खां अॻिते अची त अलदीन इहा अर्श सती आयता वमन हाउ लहू इहो सभ जेके अर्श खे झल वेठा आहिनि हलनि पिया उहे तस्बी कनि था अलाह ताला जी इहो सभम न बि अल्ला ताला जी यकीन रखनि था ते वय ऐं इस्तफ़ार घुरनि था हू त मतिलबु हुननि खे ज़रूरत कोन्हे की इस्तफ़ार जी बि कंहिंजे लाइ इस्तफ़ार घुरनि अलाह ताला फरमाए थो त यस्तिरन आ जेके ईमान वारा आहिनि उन्हनि जे लाइ इस्तफार था घुरनि रबना छा था चवनि चवंदा हे असांजा रब रबना कुल शयुनि रहमतनि तुंहिंजी रहमत सभिनी शयुनि ते वसी आहे छायल आहे गहिरो कयल आहे सभिनी शयुनि ते रहमतनि उहा इल्मनि ऐं सभु शइ जो तोखे इल्मु आहे ऐं सभु शइ जी रहमत ऐं इल्मु ॿई गहिरो कयो वेठियूं आहिनि सभिनी शयुनि खे तुंहिंजूं तुहिंजियूं लिल उन करे पोइ हाणे इन करे बख़्श कर उन्हनि खे लज़ीनता बू जेके तौबा कनि था पाण जेको तोबा कंदो ई कोन चवंदो आऊं तो हठी लो माण्हू त क़बुर वारो मुत्रु तोबा न कंदो अलाह खां रसूल खां नबी पाक मतिलबु तोबा न कंदो त पोइ हाणे अलाह ताला हुनखे छा बख़्शींदो पोइ चवंदो जेके तोबा कनि था हुननि खे तूं बख़्श कर वत पिया उस सभी लख ऐं तुंहिंजो जेको रस्तो वठनि था उन्हनि खे तूं बख़्श कर हाणे बख़्श हुन रस्तो पंहिंजो कढी रखियो आहे चए थो आउं अलाह रसूल जे रस्ते ते कोन आहियां ऐं पंहिंजो पंहिंजो रस्तो मूं ठाहियो आहे तो त आयो आहे पंहिंजो त पोइ तूं भले वेठो हल पर अलाह ताला तोखे छा अला बख़्श कंदो मतिलबु त पाण आसिरो हुनखे थींदो जंहिंखे उन में आसिरो आहे जंहिंखे आसिरो आहे ई कोन को उनखे छा लाइ आसिरो हूंदो वतब सभ वकेम अज़ाबल ज़हीम उनखे जानम जे बाह खां बचाइजांइ यार यारब हाणे इहे हीअ मामूर करे छा चालीह एतिरा फ़रिश्ता उहो तो जहिड़े मूं जहिड़े सभिनी जे लाइ वेठा बख़्श पंहिंजो बख़्शाइनि वेठा दुआऊं घुरनि वेठा पंहिंजो इहो कनि पाण खे बि अलाह ताला जेकॾहिं ॾिए तौफ़ दिलि में असांजे विझे त असांखे मक़फ़त घुरणी आहे यार बि असांखे बख़्श कजां मुआाबे मोहम्मद पाक सलाहु जे मुआे पंहिंजे अंबियान सगोरनि जे मुआे हिननि मलखनि जे इहे सिफ़ारिशूं कनि पिया यार बि सिफ़ारिश ॿुधाइजांइ सिफ़ारिश खां घणा माण्हू टहनि था चए न छा जी सिफ़ारिश छा जी शिफ़ा हीअ शिफ़ा आहे न हीअ जेके अलाह ताला मुक़ररु करे छॾिया आहिनि त ॿ माण्हू हेॾा फ़रिश्ता अहिड़ा शफ़ात जे लाइ सॼो ॾींहुं हुनजी ड्यूटी आहे ई आहे बसि सॼी राति सॼो ॾींहुं हुनजी ड्यूटी आहे ई आहे त शफ़ात जे लाइ वेठा घुरनि ही दुआ रबना सतींत हीअ अठीं अचे रबना वातखिलन्नात रब हिन खे जन्नत में आहे हू फ़रिश्ता हेठा चवनि वमन सलहमिन आबा ऐं चवंदा आहिनि की जिनत में दाख़िल कर ऐं हुननि जे पुटनि खे इस्लाह कर हुननि जी रिफॉर्मेशन कर हुननि खे पुटनि खे पुटनि खे हुनजी औलाद खे त साल ई थियनि ते सहल ऐं औलाद जी अलाह ताला मफ़रत जे लाइ फ़रिश्ता मुक़ररु करे छॾिया आहिनि तव्हांजे लाइ वमन सलह अमीन आबा हुनजे हुनजे पीअरनि खे अॻियनि खे ऐं पंहिंजो अज़वाज हुननि हुनजे ज़ालुनि खे इस्लाह कर हुनजी सिहत आफ़ियत ऐं पंहिंजी रिफॉर्मेशन कर उहो हुनजे औलाद खे बि त सभिनी जे लाइ फ़रिश्ता वेठा पोइ असांजे न रुॻो असांजे लाइ असांजे अबनि ॾाॾनि जे लाइ असांजे ज़ालुनि जे लाइ असांजे औलाद जे लाइ वेठा हुआ दुआऊं घुरनि हुनखे का ॿियो कमु आहे को कोन उहो ड्यूटी रुॻो हुननि ते रखियल ई आहे इन का अंतल अज़ीज़ लाइ के बेशक तूं अज़ीज़ आईं हिकमत वारो आहीं कहिड़ो सुहिणो अलाह ताला ॿुधाए छॾियो अलज़ीन वमन यू अलीनू हाउ लहू इहो रबिम भई न बि ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم جو جو تو وعدو كيو ومن صلح من آبائهم جن جيڪي سُڌريا ऐं उन्हनि जे अबनि ॾाॾनि मथां आबाहिम वाज़वाज हिम उन जी औरतूं जेके आहिनि जिन इस्लाह कई पंहिंजी पाण व ज़ुरियात हिम ऐं जे जेके हुननि जो औलाद आहे जिन पंहिंजी इस्लाह कई उन्हनि खे बि तूं बख़्श कर इनक अंथल अज़ीज़ु हक़ीम बेशक तूं वॾो सघारो आहीं तूं हिकमत वारो आहीं तूं दाना आहीं इज़त वारो आहीं हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं हाणे सूरत मोमिन जी सतीं अठीं आयती हाणे सूरत बकर में सूरत सयकूल जेको सिप वारो आहे हुन में अचनि थियूं आया तूं सही कुल खां अॻु में पोइ ते फरमायो त अलाह यकुन लिनास अलकुम हुजतुनि इलज़ीन लज़ीन ज़लमू मिनहुम फला तख़शहुम वख़शौनी वली उथिम नियामती जीअं आउं पंहिंजी नेमत तव्हां त पूरा कयां पूरी करियां अलकुम वल अलकुम तहतदून जीअं तव्हीं हिदायत वारा थियो कमा अरसलना फी कुम जीअं मूं मोकिलियो आहे तव्हांजो नबी तव्हां मंझि तव्हांजे मझाई रसुगुलो मिन कुम यलू अलाइ कुम आया थी तव्हांखे मुंहिंजूं आयतूं तो पढ़ी ॿुधाए ज़की कुम ऐं तव्हांखे पाक थो करे वई अल कुमल किताब ऐं किताब थो तव्हांखे सेखारे वरी हिकमत हिकमत थो सेखारे सुनत ॿुधाए पंहिंजी वई अल कुम आलम तकूलूं तालमूं तव्हांखे अहिड़ी ॻाल्हियूं ॿुधाए थो जंहिंजी तव्हांखे ख़बर कोन्हे में ख़बर न हुई फज़कुरूनी शकरूली वला तकफ़ुरून ऐं पोइ मुंहिंजो ज़िक्र करियो त आउं तव्हांजो ज़िक्र करियां जॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि कंदो त आउं तव्हांजी ॻाल्हि कंदुसि वशकुरूली मुंहिंजो शुकुर करियो वला तक़फ़ुरून ऐं कुफ़ु न करियो मुंहिंजो या इहो लज़ीन आमन हुन खां पोइ फरमायो त या लज़ीन आइनो बि सब्र सलात सलात ऐं सब्र सां इस्ता इस्तानत वठो मदद वठो हे ईमान वारो ऐं हिन अलाह में असावरीन बेशकिल अलाह सब्र वारनि सां गॾु आहे वॾा तख़लू लिमाई युख त लुफ़ी सबील अल ऐं जेके अलाह जे वाट में क़तलु थी विया खे शइ में कंहिं ॻाल्हि मा का ख़ौफ़ जी ॻाल्हि हूंदी का भव जी ॻाल्हि हूंदी का बुख जी ॻाल्हि हूंदी को मेवे में घटिताई जी ॻाल्हि हूंदी नक्श मिनल अमवाल मालनि मंझि घटिताई जी ॻाल्हि हूंदी या अनफ़ में यानी मौत थींदा माण्हू मरंदा उहे उन मंझि तव्हांखे ऐं आज़माईंदुसि परखींदुसि वसमरात ऐं तव्हांजा फ्रूट तव्हांजो जेके फ़सल आहिनि उहे घटि थींदा मेवा घटि थींदा या छा थींदो उन में तव्हांखे आज़मायां थो उहा बशिर साबरीन पर उन में सब्र करण वारनि खे बशार ॾे ख़ुशिखबरी ॾिए लज़ीन इज़ा असाबत हुम मुसीबतुनि त जॾहिं उन्हनि ते मुसीबत का अचे थी तकलीफ़ वारी ॻाल्हि अचे थी कालू इन उहो चवंदा असां खे असां अलाह वटां आया आहियूं ऐं अलाह वटि असांखे मोचणो आहे का बि मुसीबत जी ॻाल्हि थिए त हीअ आहे तकलीफ़ हुजे सलवा तुम रब जेके ईअं कनि था उन ते अलाह ताला जे तरफ़ां सलवात आहे हा इहा साॻियो लफ़्ज़ु सलवात जो जेको हुन ते इस्तेमालु थो थिए सूरत आज़ा में इन अलाहत इहे सलून नबी या हुन अठेतालीह आयत में जे हिन ॿिन्ही आयतुनि में हिन टिनी आयत में इहा सलाद जेको आहे सो मोमिननि ते जेके सब्रु कनि था ऐं जेके आज़माए अलाह ताला जिन खे थो ऐं पोइ उहे सब्र साबित क़दम रहनि था उन्हनि ते अलाह ताला सलवाद पंहिंजी मोकिले थो सलाद माना बरक़तूं थो मोकिले हुन ते रहमतूं पंहिंजूं मोकिले थो उनजो फज़ल पंहिंजो मोकिले थो हुनजी तौफ़ ॾिए थो हुनखे हिदायत ॾिए थो मतिलबु बरक़त ऐं सलाद इन सेंस में आहे हाणे इन जो मतिलबु इहो कोन्हे पंहिंजो अलाह ताला वेठो सलाद पढ़े अलाह अला सईदना मोहम्मद अला रशीदा मोहम्मद जीअं असीं था चऊं असांखे ईअं चवण जो हुकुम आहे फ़रिश्ता बि ईअं चवनि भले अलाह ताला हुननि ते पंहिंजे नमूने सां जीअं बि रहमतूं मोकिलणो अथसि जीअं बरकतूं मोकिलियूं अथसि जीअं पंहिंजो फज़ल मोकिलियो अथसि जीअं पंहिंजी हिदायत मोकिलींदुसि पैगम्बरनि खे उन्हनि जे लाइ उहे मोकिले थो हाणे इहा ॻाल्हि वरी अॻिते था करियूं टी टीह टी टेतालीह आयत जेका आहे हा उनमां अञा बि का ॻाल्हि आहे जंहिंजो ज़िक्र करिणो आहे हू लली यूसली अलाए कुम उहा हू जो अलाह ताला हुननि ते सलाद तो मोकिले ऐं मलायक बि हुननि ते सलाद था मोकिलियो सलाद मिलनि था जीअं इहो सूरत मोमिन में ॾिठोसीं फ़रिश्ता हुननि जे लाइ इस्तफ़ार घुरनि था हुननि जे लाइ बरकतूं घुरनि था हुननि जे लाइ सलामती घुरनि था हू मिन मलायकतुल नूर त जीअं तव्हांखे ऊंदा ई मज़ा कढे ऐं नूर आणे भॼो वकान बिल मोमिनीन रहीम आहे बेशक अलाह ताला मोमिन ते रहमत करण वारो आहे तहियत हुम योम हू सलाम खिकार उन्हनि जी जंहिं ॾींहुं मिलंदा हुन सां हिन अलाह ताला सां जंहिं सां मुलाक़ात थींदी उन अलाह ताला हुनखे खिकारींदो उन्हनि खे तइयत कंदो सलाम उन्हनि खे कंदो सलाम कौलो में रबुर रहीम जी सूरत यासीन में आयो हिते आयो सूरत यूनिस में आयो ॿियनि हंधनि ते हुननि जे लाइ अलाह ताला तयारु करे लफ़्ज़ बार बार हिन में आयो आहे अलाह ताला तयारु करे रखियो आहे हुननि जे लाइ छा अजर करीम बाझारो अजर भलो अजरु हुननि जे लाइ सुठो अजरु करे रखियो आहे अजरनि करीम ऐं फज़लनि करीम ॿियो अहिड़ियूं क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हिन में थियो हाणे उन खां पोइ या आयो हन नबी हे नबी पाक सलाहु वसलम इन अरसल आरसल के असां तोखे मोकिलियो आहे शाहिदनि शाहिद करे उहा मुबशिरनि ऐं बशारत ॾियण वारी जन्नत जी बशारत ॾींदो ईमान जी बशारत ॾींदो त ईमान ई आहे ऐं जन्नत ई आहे पंहिंजो ऐं नज़ीरनि जो दौर खां डिॼारण जो ऐं कुफर खां डिॼारण जो त तोखे फ़र्क़ा हटाइण जे लाइ तव्हां तोखे असां मोकिलियो आहे हिन में अची वई ॻाल्हि त शाहिद आहे मुबशर आहे नज़ीर आहे हाणे इहे अलाह ताला जा नाला हिन में टे अची विया अलाह ताला ॾांहुं सॾण वारो दावत ॾियण वारो हलियो अचो अचो अचो अलाह ॾांहुं अचो कुफर वारा चवंदा अचो असां असां हलुम हले न असां ॾांहुं अचो कुफर में अचो पंहिंजी तारीख़ी में अचो ज़ुल्म में अचो पंहिंजो डार्कनेस में अचो हिन पासे अलाह ताला जो पैगम्बर सॾे थो तव्हां अचो अचो तव्हां हेॾा सूरत बकर में जेका आयातुल कुर्सी हुन खां हेठि बि अलाह ताला फ़रमाए थो पंहिंजो ओलिया वलदीन ओलिया ओलियान फरमाए अलाह वलीन आमू युर जो अलाह तव्हांजो वली आहे जेको तव्हांखे कढे थो हूंदा आहिनि मज़ा कुफर जी हूंदा आहिनि मां जालत जी हूंदा आहिनि मज़ा ऐं पंहिंजो बेमानी जे ऊंदहिमां हेॾा नूर नूर ॾांहुं तव्हांखे कढे थो वलज़ीन वल लज़ीन जेके काफ़र आहिनि हुननि जो तागूत जेको आहे शैतान जेको आहे हुननि जो यार आहे हुनजो दोस्त आहे युखर खे नूर मा कढी ऐं वरी ऊंदाहिमी थो विझे उहे उते उदाक साबुनार उहे जहनम जा माण्हू आहिनि उहे जहनमी आहिनि होमफी आहे ख़ालून उते ई रहंदा सदाईं पोइ हाणे उहो अलाह ताला हिते सूरत पंहिंजे बकरम जी इहा ॻाल्हि कई हाणे हिते जेका ॻाल्हि आहे या इहो बि अरसलनाक शाहिद ऐं नज़ीरा अलाह हुकुम सां यानी तूं आयो आहीं जेको नबूअत तोखे मिली आहे तोखे रसा वसालात पहुचाईंदो मैसेज पहुचाईंदो उहे हुनजे हुकुम सां पहुचाईंदो इज़न सां सिराजन मुनीरा ऐं तूं रोशन ॾियो ऐं रोशन सिराज ऐं सिराज चिराग साॻी ॻाल्हि सिराज सिराज लफ़्ज़ अरबी ऐं चिराग जो लफ़्ज़ अरबी आहे उहो पंहिंजो फारसी आहे उन मज़ा अरबी ठहियो आहे सिराज सिराज ऐं चिराग माना ॾियो ऐं मुनीर आहे रोशन रोशन जेको कंदो मुनीर मुनवर कंदो पोइ बशरोनीन ऐं मोमिननि खे ख़ुशिखबरी आहे त हुननि जे लाइ अलाह ताला वटि वॾो फज़लु आहे वॾो कबीर फज़लु आहे हुते अॻे में फरमाए आम अज अजरन आहे चोएतालीह आयत में हाणे हिते सतेतालीह आयत में फरमाए थो मोमिनीन लहम मिन अलाह कबीर आहे फज़लु वॾो आहे अलाह ताला हुननि जे लाइ तयारु करे रखियो मतिलबु इहो वलात तेल काफ़ी न वरी ॿीहर अॻिमें बि चयईं पंहिंजो भलातुतेल काफ़रीन वल मुनाफ़िक़ीन पहिरीं आयत में ईअं चयो आई हाणे हिते अठे तारी आयत में भलातुतेल काफ़रीन वल मुनाफ़िक़ीन मुनाफ़िकनि ऐं काफ़रनि जी छह महीने न मुनाफ़िक़ बि आहिनि पंहिंजे मदीने में मुनाफ़िक बि हुआ ऐं पंहिंजो काफ़र बि चाहे की आया पंहिंजो ॿई ॿई धुरियूं हुननि जी छह में तूं न अच वध ऐं हुननि हीअ जेके तोखे अज़ियत ॾियनि था तकलीफ़ ॾियनि था पंहिंजे तुंहिंजे फैमिली जे बारे में तुंहिंजे आज़वाज़ मुतहरात जे बारे में तुंहिंजे माइटनि जे बारे में तुंहिंजे ॿियूं जेके चिमियूं गोयूं तुंहिंजे ख़िलाफ़ु कनि था जेके अफ़वाहूं पखेड़ीनि था अहिड़ो बतियूं सिबतियूं सिसबतूं हू जंगियुनि जूं हिन जूं हुन जूं इहे ॻाल्हियूं जेके कनि था फिज़िकल ऐं मेंटल या स्पिरिचुअल जेके बि तकलीफ़ तव्हांखे पहुचाईंदा आज़ा आज़ा अज़ियत जेका पहुचाईंदा हाणे हिते हिन सूरत में रसूल पाक सलाह सां अज़ियत जी घणी ॻाल्हि आहे ऐं उन्हनि ते अज़ियत करण वारनि ते अलाह ताला लानत मोकिली आहे ऐं हिन केतिरा दफ़ा लानत जो लफ़्ज़ जेको आहे सो इस्तेमालु कयो अलाह ताला त हुननि ते अलाह ताला जी लानत आहे उहे मलऊ आहिनि ऐं लानत थी विया आहिनि मतिलबु उहे ऐं पंहिंजो उन्हनि जे लाइ हीअ आहे ऐं उन्हनि खे मतिलबु अहिड़ा जेके रसूल पाक सलाहु जे ख़िलाफ़ु आहिनि हिननि आयतुनि मज़ा उहा ख़बर पवंदी त जेको रसूल पाक सलाहु जे ख़िलाफ़ु को गुस्ताख़ी करे थो त उनजी कहिड़ी सज़ा आहे उहा हिननि आयत जा ख़बर पवंदी الله जेका تي توكل तूं छॾे ॾे मतिलबु تي رک ते रखा बिल الله आहे جي त काफ़ी आहे वकील जी हैसियत सां पंहिंजो कारसाज़ तुंहिंजा सभु कमु सण उहे कंदो ऐं पंहिंजो अॻु में फरमाईं त जंग जे मामले में बि आऊं काफ़ी आहियां तोखे ॿिए